ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake. na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul. Fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa uwazi tu. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye na juu ya Mwenyezi Mungu na wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu in ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu. Basi tahadharini nao. Na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira mwenye kurehemu Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, nasikieni na tiini na toeni itakuwa kheri kwa nafsi zenu na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake basi hao ndio waliofanikiwa in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri atakuzidishieni mardufu na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra mpole. Alimul ghaibi washahadati alazizul hakim, mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma. Allahu akbar, Allahu akbar la hasibiwi na balaa ila kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumsadiki Mwenyezi Mungu basi humongo wa moyo wake kuendea katika yanayompendeza. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ujuzi wake. Na mtini Mwenyezi Mungu kwa aliyokuamrisheni. Na mtini mtume kwa ujumbe aliyokufikishieni kutoka kwa Mola wake mlezi. Mkiupuuza utifu huu, basi yeye hadhuriki kitu kwa mapuuza yenu. Na hakika mtume wetu hana jukumu juu yake ila kufikisha utume wake tu kwa wazi. Mwenyezi Mungu hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu peke yake. Basi waumini na wamtegemee yeye tu katika mambo yao yote. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa mumadui zenu ambao wanakuzuilieni msimti Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwatimizia hao matakwa yao. Basi kuweni na hadhari nao, na mkiweza kuyavuka makosa yao yanayokubalika kusameheka, na mkayapuuza, na mkawafichia, basi Mwenyezi Mungu naye atakufirieni nyinyi, kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa na rehma. Hakika mali yenu na watoto wenu ni majaribio na mtihani. Na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa kwa anayependelea kumtii Mwenyezi Mungu. Basi tumieni juhudi zenu na nguvu zenu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Nasikieni mawaidha yake na tiini amri zake na toeni katika kuruzukuni kwa ajili ya hicho alichoamrisha kitolewe kwa ajili yake. Na tendeni kheri kwa sababu ya nafsi zenu na mwenye kuzuiliwa na mwenyezi mungu bakhili na uchoyo wa roho yake, basi watu kama hao ndio waliojaliwa kupata kila kheri. Mkitoa katika mambo ya kheri kutoa kwa moyo safi, basi mwenyezi mungu atazidisha mardufu thawabu za mlichotoa, na atakusameheni madhambi yenu yaliyokuponyokeni. Na mwenyezi mungu ni mkuu wa shukrani na kuwa lipo tendao umema na ni mpole afanye haraka wana wanaomwasi. Yeye ni mjuzi wa vilivyofichikana na vinavyoonekana, mwenye nguvu, mtenda nguvu, mwenye hikma katika mipango ya viumbe vyake, mwenye kuweka kila kitu kwa pahala pake.